ta amphibia epites ges kai ENTOI toi hudati sdosin ho crocodeilos thaumaston kai HARPALEOTATON ton therion tu neilu potamu en tai ho castor hos geneius podas prosto nechestai kai lepidoten uran echei he enudris kai ho batrakos batrakisdon meta tu hersaiu he heleone ano kai kato keramois ho hos thureoe ke kalumene